наче бажав відійти. Один погляд Володимира спинив його, і він з неважливим усміхом на лиці покірно поклонився до ніг Патриція. Мені, як просто людинові, відповів, не раз доводилось бути в таборі фоки. А що я був свого часу перекладачем і розумів різні мови, то й підхопив багато дечого. Там теж мене розпитували про імператорське військо, та при цьому дізнався дещо такого, чого не знав. З похиленою головою стояв Анастас непорушно, бо знав, що один рух чи погляд його самого або Володимира може зрадити при хитрому Патрицієві його наміри. Аж ось заговорив Володимир. Отже, їдь у Царгород і звісти боголюбових імператорів, що завтра у півдні не буде флоту варти фоки на водах Гелеспонту. За тиждень збереться і сухопутне військо на Арктонезі, де можна буде його доповнити і відновити. Після битви приїду і я у Царгот, а тоді побалу як слід про все інше. Скілус покликав слух а ті спровадили старого по драбинці у човен, який мав відвести його на другий корабель. За ним пішов і ляйфер видати потрібні розпорядження щодо походу. Володимир і Анастас залишилися самі. Настала ніч. місяця ще не було, а що надвечір наплило дещо мряки з надпонту, понту, то й зірок не знати було на темному невозводі. У таборі було тихо. Видко накази ляйфра не вивели з рівноваги навикли до боротьби варягів. Поклін тобі, Великий князю усієї Русі, перебив Анастас задуму князя. Цей швидко підніс голову і зустрів блискучий палкий погляд грека. Ти знаєш мене? спитав. Звідкіля? Я корсунянин, милостивий князю, а ти не раз бував у Корсунь. То правда, але вже чимало років тому. Хто раз тебе побачить, милостивий, пізнає тебе завсіди і всюди. Людей, вроджених для влади, можна пізнати від першого погляду і забути їх не можна. Ти до мене прийшов, правда? До тебе, володарю. Яке мені діло до інших імператорам, я вже відслужив своє, і вони заплатили мені по заслузі за мою службу. Гіркота говорить з тебе, Анастаса. Невже ж вони скривдили тебе? Ні, вони були тільки рукою Божої справедливості, але я тільки людина і сам мушу постояти за себе та своє, говори сміло. Чути було, як двадцять човнів відчалило від берега і поплило в сторону сесту. Голосний оклик залишених варягів прощав подорожників. По драбині, куди зліз раніше скілос, виріз на палубу озброєний муж і рівним пружним кроком наближався до Володимира. Анастас відвернувся з острахом. Не бійся, успокоїв його князь. Це Роман Олешич, мій прибічник. Християнин? Так. Не вір князю новим християнам. Вони забули за давню поганську вірність та погорду смерті, а не втягли ще в душу розуміння високого прикладу Спасителя, його правди та благородності. Не бійся, Анастасе, повторив князь, я не дитина. І знаю людей, яким довіряю. Ручусь тобі, що більше у цього лиця Христової правди, ніж у твоїх словах. Роман прийшов близько і став побіч біля грека, який почав оповідати. Ти чував, милостивий князю, про царицю Теофану, жінку імператора Романа. А ну, так певно. Хто ж не знав її? Її краса була, як той адський вогонь, що пожирає душу грішника. Двадцятилітнім хлопцем я бачив її раз у гіподромі, і з того часу зайнялася моя душа нечистим полум'ям. Я покинув купецтво, яким займалися мої батьки, і переселився з Корсуня в Царгород. Раз увечері, коли я розпалений грішними картинами уяви, блукав попід влахерно до берега Золотого Рога, причалив човен, а з нього вийшла вона. Що привело її туди, у ту славлену дільницю, Бог знає. А й мені було це байдуже, раз вона тут увесь світ перестав існувати для мене. Бувало ж, я мріяв тоді в Римі та Візантії цариці, які не нехтували простими легіонерами або й погоничами мулів коли їх око зупинялося на них. Я кинувся до її стіп, я став членом її прибічної сторони, довіреним воротарем, безумно закоханим звеличником, дорадником, а потім ворогом. З люті і заздрощів, коли я бачив її невірність щодо всіх. На її дворі її чоловіки та почитувачі гинули та щезали несподівано. Ти сам знаєш, милостивий, що Іван Цимийський – помер нагло, як імператор Роман, Костянтин, Порфірородний та багато-багато інших, а між першими, яким загрожувала саме така доля після смерті володаря, був я. Ось чому ховаюся. Я ось тут, на острівцях Лукомор'я, і ось чому бажаю загибелі варді внукові Никифора. Спитаєш мене, напевно, навіщо я приходжу до тебе, князі Русі, поки що союзника моїх ворогів.